Radio en dit is Ray Conniff's instrumental daar waar hy gespeel het om vir ons te sê, dit is vrijdag, jy het nie een manak nodig of oorloosie nie. Daie ding het nou net vir jou gesê, dit is vrijdagmiddag en dit is Memories are made of this uh, en dit is drie uur in die middag. So elke week hierdie tyd en dan gaan ons en ons doen herinneringe en memories van toentertijd en dit bring al die gelukkige events van die verlede na vore, uh, nie amal die selfde betekenis vir amal, vir amal wat luister nie, maar uh, elkeen het sy eie memories vir elke een van die plate wat ons vir julle aanbied. Vandaag weer een lekker speelhuis, so kom ons kyk, laat ons sommer dadelijk wegval. Uh, die eerste een is Barry Corbett en Eileen. Hulle het mekaar in 1963 ontmoet, so, so paar jaar terug. Uh, die volgende jaar het hulle getrouw en as een deel beginne optree. Hoewel Barry ook voor sy huwelijk in groepen gespeel het, kon die eh, deel nie deurbreek in uh, sy muziek nie. Excuse <clears throat> toch, dit was uh, deels omdat Barry actief was in die Engelse Weermacht en daarom dikwels moest trek. In 1974 het Barry Aileen en hulle twee kinders in België beland en daar is ontdekt dat die destijdse Dekka vervaardiger Roland Eitendeil uh, eh, Barry en Aileen het 1975 deurgebreek met die groep uh, of met If You Go vandag woon hulle steeds in België. Nou ja, hier kom hulle deurbraak liekie, ek, ons luister na Barry en Eileen, en die liekie is If You Go. If You Go so mooi. Ek het een voorkeer aan muziek wat, <clears throat> wanneer sal dit wees, sê 1970 en vroer, of eindelijk maak het, kom ons maak het 1980 en vroer, het ek een voorkeer vir daar die type muziek. En hierdie het duidelik, val hy in daar die arena of in daar groep, prachtige, prachtige muziek wat hulle destijds gehad het. Rustig, betuif van hulle, meeste van hulle, en maar uh, jy kry ook die wat een bykie uitbundig raak en so aan. Nou hierdie ene sal ek nader aan die 50s sit. Uh, eh, vroege 60s, vroege laat 50s en, en dit is een likkie van um, ons kyk, Melanie en Safka. Sherarik is haar rechte van gewees. Sy is geboor op 3 februari 1947 en oorlede op 23 januari 2024. Professioneel bekend as Melanie of Melanie Safka. Uh, dit, eh, sy was eh, Suid-Amerikaanse nee, ja, sy was Suid-Amerikaanse sanger uh, of sangeres, liedjie-skrywer. Sy is wyd bekend in 1971-72 wêreldwyd met die treffer 'A Brand New Key' en uh, haar 1970 weergawe van die Rolling Stones se Ruby Tuesday. Haar kompositie wat uh, What Have They Done To My Song Ma en haar 1970 uh, eh, internationale deurbraak treffer Lay Down, Candles in the Rain uh, wat geïnspireer is dier haar ervaring van optrede in die 1969 Woodstock muziekfeest soos hy was deel van daar die groep, uh, so dit is later wat ek gesê het, maar haar muziek was een bykie predated, sal ek sê. Uh, eh, ok, kom ons luister na Melanie Safka, na die, wel, dit was haar grootste treffer gewees hierdie, en dit is A Brand New Key, en A Brand New Pair of Roller Scouts, Skates, en, en, en. Kom ons hoor, hier kom sy. MUZIEK people past your Melanie Safka met a brand new key. Brand new pair of roller scouts, a brand new key. En uh, ja, lyk my as min mense wat vanmiddag luister, is allemaal weg vir die lang naweek. Uh, ons uh, kry nie een respons op ons groepe nie. Julle is welkom om met my te gesels, enige tyd, oor enig iets wat jy graag oor wil gesels, jy kan selfs net groete stuur vir jou bierman uh, eh, en uh, probeer uitvind of hy luister of nie. Oké. Okay. Um, ons is op die derde plaat in die, in vandagse uh, uit, uitgave, sal ek sê, uh, Brotherhood of Man, Britse popgroep, wat in die 1970s sukses behaal het. Hulle het die Eurovisie Song Contest van 1976 gewen met Save Your Kisses for Me, uh, wat in 1969 ges geskep is, dier liekieskrijver, plate maatskapie eienaar, Tony Hillier. Um, hy was aanvankelijk, eh, of wel, die liekie was een sambriel titel vir een gereeld veranderende reeks sangers. Hulle het vroeg al wereldwaie treffer behal met die liekie uh, eh, United We Stand. Tegen 1973 het die concept verval en het Hiller saam met, uh, wel, uh, definitieve reeks van vier lede gevorm, uh, wat bestaan het uit Martin Lee, Lee Sheridan, uh, eh, Nicky Stevens en Sandra Stevens. Hierdie weergawe van die groep het in die middel van die laat 1970s uh, eh, baie treffers in die hele wereld uh, vrygelaat onder die uh, wel, onder andere hierdie kies, kies uh, Eh, kiss Me, Kiss Your Baby, uh, Angelo, Oh Boy, uh, The Mood I'm In, Figaro, hulle het meestal die groot sukses in hulle geboorte land. Dit is die Verenigde Koninkrijk behal met uh, drie nummer 1 singles, solos, wat en uh, vier top 20 albums, die groep steeds voort, de, hulle dier steeds voort, en lever eh, vertoonings recht dier Europa en in totaal hulle verkoop het uh, al 16 atelier albums bereik. Nou, met wereldwee verkoope van 15 miljoen plate. Ons luister na Brotherhood of Man met een van hulle vroeger liekies en dit is natuurlijk Papa Louis. Lekker beat. Lekker beat. Every year that comes around, there's a show that hits the town. We have loved them through the years, through the laughter and the tears. They're our favorite people we adore. When they sing and dance, we shout for more. Papa Louie, Mama Lena, Mama Lena, Papa Louie. and singing to the band. There's no other place that I would rather be. When they go, they leave a happy memory. Then one year they didn't show. Buffalo. When they go, they leave a happy memory. Buffalo, we Mammalina, Mammalina, Buffalo. They're the greatest entertainers in the land. Buffalo, we Mammalina, Mammalina, Buffalo. Watch them dance and hear them singing to the band. as hy Brotherhood of Man, en dit verwijs eindelijk na die jare toe rondtrekkende muziekgroepe uh, van dorp tot dorp getoer het, en dit was uh, hulle lewe. Hulle het so een jaar program uitgewerk, dat elke jaar, hierdie tyd is hulle in die dorp, die tyd is hulle in die dorp, en trek hulle na die volgende een. So het hulle, die, hulle routes herhaal en herhaal en herhaal en allemaal het gewag vir volgende jaarse optrede en dit is waar oor hierdie Brotherhood of Man's Papa Louis, hy was in een van die groepe gewees. Ok, die groep wat nou op die draaitafel is, is die Birds, nie soos in volkies nie, B-Y-R-D-S, B-I-R-D-S, Turn, Turn, Turn, To Everything There Is A Season, is een liedje geskryf dier Piet Seeger, in die laat 1950s en die eerste keer opgeneem in 1959. Die uh, lirieke behalwe die titel wat dwars dier die lied herhaal word en eh, die laaste twee reels bestaan uit die eerste acht verse van die derde hoofdstuk van die Bijbelse predikerboek. Die liedje is oorspronkelijk in uh, eh, 1962 vrygestel, is uh, as uh, To Everything There Is A Season die uh, groep Limit Limit, wat? <laughs> Lime Liters as uh, album Folk Matinee en, en daarna paar maande op die uh, Seeger sy eie, die uh, Bitter and Sweet die liekie het laat in die 1965 een uh, internationale treffer geword toe die uh, groep uh, eh, The Birds dit aangepas het na Amerikaanse folk rock muziek. Kom ons luister. The Birds doen vir ons turn, turn, turn. Turn, turn, turn. wat daar gesing het, a turn, turn, turn, a time for everything. En dit is, ja, dit word so voorgeskryf in sekere tekste van die Bijbel ook. Daar is a tyd vir alles. Every season, there's a time. Die Canadian Sweethearts is volgende op die draaitafel. En hulle is soms bekend as Bob en Lucille en eh, was een Canadese sangdeo wat gedurende die 1960s bijgewild was en in 1977 het hulle ontbind en uh, die duo het bestaan uit sangeres Lucille Star en haar kitaarspelende man Bob Regan Regan en uh, hulle is vooral bekend vir die rockabilly liekie Inie Minie Minie Mo was een lekker rock'n'roll enig geweest daai uh, hulle bijdra tot die genre is, echt, is erken dier uh, die uh, toelating of die inleiving van hulle by die Rockabilly Hall of Fame. Ons gaan luister na The Canadian Sweethearts en die liekie wat hulle doen is Are You Mine All The Time. Uh, ons het net nou iets hier meer in die lijn van wat um, uh, Lucille Star ook syng is daar, ek dink daar is nog twee liekies Evers in die program wat, uh, wat sy syng. Kom ons luister die Canadian Sweethearts, Are You Mine? Are you mine all I'm through? Will you kiss me when I'm through? Will you whisper I love you and make all my dreams come true? Will you honor and obey and promise not to stray? Tell me, dark are you mine and only mine? Are you mine? Yes, I All the time? Yes, I am. Well, mine alone? Yes, sirree. Well, all my own? Yes, sirree. No one knew will ever do. I'll be yours and I'll be true.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 Jy kan my maar vat. En uh, dit is nou commitment vir jou van die vrouwse kant af. Uh, dit was uh, Canadian Sweethearts uh, Lucille uh, en haar man uh, wat was hy nou gewees? Bob, Bob Regen Ok, ah, en stap aan, ons is by een Suid-Afrikaanse groep en hierdie Suid-Afrikaanse groep is in 1984 is hulle in Johannesburg gevormd drie van die vier stichterslede John Leiden, Andy Craigs en uh, Bertrand Mouton. Uh, was orkestmaats in een wit middelklas punk orkestgroep genaamd Pet Frog terwyl hulle studenten aan die Universiteit van die Witwatersrand was. In 1984 ontmoet die drie jong mans, die Kuela muzikant, uh, Big Voice Jack Leroux in die eh, Gallo Records gebouw in Johannesburg. Uh, eh, Leroux's reputatie het om vooruit gegaan en hy het die seens van Pet Frog eh, eh, het die uh, het saam geoefen en die nieuwe groep Mango Groove het beginne vorm aanneem. Uh, hulle het later ook okay, eh, Claire Johnson ook vir hulle beginne sing en hierdie eindste Claire Johnson sy is baie talentvol baie meer as wat sy ooit um, voor krediet gekry het. Ek weet in Frankrijk was sy baie baie gewild geweest. Die mense was mal oor haar met hulle Franse toer, het hulle net ge-enkor, enkor, enkor, hulle wil weer hier die groep van Suid-Afrika sien. Die liekie wat uh, Claire Johnson vandag vir ons doen, samer die groep Mango Groove, ons luister na Afrika Blue. Chame la jadida, chame la starea Johnson daar met die groep F, F, F, Mango Groove wat haar unieke stijl daar vertoon. Sy was daar maar, soos ek sê, baie, baie talentvol. Mens moet aandachtig luister om met achter te kom. Maar, uh, ja, sy was redig een van die top uh, kunstenaars in Zuid-Afrika. Ok, nou hierdie volgende groep was ook ver voor hulle tyd gewees, ons ook van Zuid-Afrika, en hulle het muziek gestuurd gesing of geproduce wat ten minste 6 jaar later eers Suid-Afrika getref het. Uh, ek praat van die groep Cloud. Hulle was oorspronkelike Suid-Afrikaanse dames rockgroep wat in 1977 in Johannesburg gestig is. Hulle bekendste treffer is natuurlijk Substitute wat saamgestel is dier Willie Nelson in 1978 bereik hulle weergawe van die liekie nummer 1 in 10 lande en uh, dit het ook uh, eh, nummer 2 op die Britse singles charts bereik en vir 15 weke daar geblei. Nou, uh, as gevolg van die sancties teen Zuid-Afrika of teen Zuid-Afrikaanse kunstenaars uh, dier die Britse equity groep van daar die tijdstip het die BBC sy top of the pops pro TV program een videoclip van Nederland gekry om die trefferslied vir die top 10 afdeling aan te bied. En uh, ja, daar het hulle die eerste spot in 10 lande het hulle gevat. Hulle sing vandag vir ons een van hulle groot groot treffers en die liekie is Let It Grow, is hulle minste bekende ene, uh, is, is eindelijk hier ene. Je weet, die substitute en wat was die ander ene gewees? Ek weet, daar was twee grootes gewees, um, maar hier ene was ook een treffer vir hulle, maar nie so groot as die ander twee nie. Maar hy was, eh, vir my, is, is, het hy die kwaliteit. Let it grow, let it grow, let it grow. Cloud. To tell me which way I should go to find the answer. And all the time As hy dit was die groep Cloud gewees van Suid-Afrika wat ver voor hulle tyd vir ons Mark was hulle gewees. Hulle was groot groot treffer in die wereld en kon een baie groter naam in die wereld gewees het as het nie vir sancties was daar die tyd nie. Uh, die ander een wat ook daar selfde um, ehm, terugzet gehad het uh, wat ek uh, aan kan dink so spoedig is uh, die groep uh, Rabbit, by voorbeeld. Hulle was ook ver voor hulle tyd hier in Zuid-Afrika, maar hulle was wereldklas. Ok, kom ons stap aan en wie is volgende? Kom ons kyk, Connie Francis, geboore Concetta Rosemarie Frank Nero, 12 december 1938, sy is een Amerikaanse popsanger en toonangevende vrouwelike sangeres, wat laat uh, eh, 50s en vroege 60s uh, eh, was haar era gewees toe sy populair was. Nou, alhoewel haar kaartke sukses in die tweede helft van 1960s afgeneem het, het Francis een top concert aantrekking geblei. Ten spuite van verskye ernstige onderbrekings in haar doobaan, eh, wat ek nou opgelees het, was eh, dat het weens alkoholisme was en dergelike probleem wat sy gehad het, is sy steeds uh, actief, nee, sy was tot laas jaar, was sy uh, uh, uitvoerende kunstenaar en sy was toe 83 jaar oud gewees, kan jylle geloof. Connie Francis, ons luister na twee van haar liekies en die eerste ene is April Love, wat in 1961 weergave van die liekie en dan direct daarna een wat vir haar baie groot was. en dit is Forget Domani, al twee dier Connie Francis. Has anybody here seen April dress? dressed in a gown of green. She walks in a world of enchantment where no one ever grows much older than seven. Every star, a oh, wishing star that shines for you. Every love is all the seven. is to about Domani en dit is uh, wat was die ek dink dit was die thema van een rolprent ek dink die Maarten het daar gespeel ek kan nou nie ek dink aan die naam van die rolprent nie maar in elk geval ons stap aan en ons kom nou by die volgende ene <clears throat> dit is ook uh, uit die verhaal van die uh, fluitspeler van Hamlet uh, en uh, wel, daar is mense wat eindelijk sê uh, dit is uh, uh, story van die vluitspele van Hamelin gebaseer op een ware verhaal wat so met die verloop van tyd soveel sterk is bygekry dat niemand meer met die uh, sekerheid kan sê wat er in die oorspronkelijke is nie. Die Pied Piper, liekie van 1965, geskryf dier Dubof en R.T. Confield, wat self nooit beter kon doen as die 87ste plek op die Billboard Hot 100 nie, maar Crispin St. Peters neem dit die volgende jaar op in 1966 en hy stig na die vierde posiesie.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 Ek praat van Theresa Broer natuurlijk, die reeds in 1936 voor die Tweede Wereldoorlog al bedrijwig was in die radiowese, maar uh, eh, eerst in 1949 deurbraak gemaakt het met haar sangloobaan en wel met die liekie wat sy self geskryf het en vandag hier vir ons gaan voordra. Haar stijl is meer van die honky-tonk genre. Dit was laat dertigs gewees, die honky-tonk. Uh, eh, genre en sy was aaneenlopend redelijk op die voorgrond tot ongeveer 1960-61 waar die soort muziek sy vervaldatum begin het din raak het en uh, ja, Theresa Broer gebore as Brouwer sing vir ons haar groot treffer en die uh, wel, hy is ook bekend as Music, Music, Music of ons het hem ook gekend put another nickel in. Ek weet nie hoeveel van julle onthou die Nickelodeons nie, die wat in al die cafés, het hulle daai groot ding gehad waar daar een kant gestaan het, en jy kan vir jou vijf plate gekies het, ek kan nie onthou hoeveel het ons ingegooi nie, dan gooi jy geld in, uh, boek jou plate, en dan daar so armpie uitgekom, die plaat opgetel, op die draaitafels gesit, en dan luister jy na jou ginselinge, op die Nickelodeon in die uh, café terwyl jy sit in jou milkshake geniet. Wie kan dit onthou? Ons luister, Theresa broer, Buddha Nathan Nickelheen, 19. Um, ehm, hulle sê jy so 1950. Ja, kon daar rond gewees het. Kom ons luister. Muziek ene daar van Peters and Lee Oeran, o nee, ja, dit was die een van Theresa Broer hierdie, sorry. Um, hy is uh, baie gewild gewees in die jare uh, hier in 1950, middel 1950s daar rond uh, lekker um, ook een honkie tonk type uh, klank wat hy gelever het. Ok, nou kom ek door die een wat ek genoem het, Peters and Lee, Don't Stay Away Too Long, is die liekie, en uh, hulle was een suksesvolle Britse folkmusiekgroep en popdeo uit die 1970s en 80s, wat bestaan uit, uit Lenny Peters, geboore 22 november 1931, oorlede op 10 oktober 1992, Um, en dan is Diane Lee, sy is op februari 1949, is sy gebore. Peterson Lee, hulle liekie wat hulle saam uh, bekend gemaakt het, of uh, treffer van gemaakt het, is Don't Stay Away Too Long. MUZIEK what's in your heart. ja, en natuurlijk die wijse jylle het hem herken, dit is, ek het daar ook net nou hier op die program, dit is Glennis Lynn, met my hart het een kleine venster, en niemand loer daar leer, of so iets, wat sy syng saam met voor Jackson en Jill. Ok, um, uh, ons is nog nie by funny spot nie, ons gaan aan, um, die volgende ene, nou hier waar is, sê uh, net onder die groepsnaam sê dit hart. Nou hart, uh, eh, ek dink amper as ek recht onthou, die een wat het uh, eh, werkelijk sing, wat hulle nou nie hier noem nie, is Roxette. Ja, dit moet Roxette seliekie wees, uh, en ons gaan na hom luister. Uh, nou Roxette is een Sweedse pop en rock duo bestaande uit Marie Frederiksen, uh, sy doen die koor en sleetelborde en per Gessley. Sy doen koor en kitaar. In 1986 word die deel internationale treffer uh, toe hulle uh, deurbraak album Look Sharp vrygestel het. Hulle derde album Joyride wat in 1991 vrygestel is, het net so succesvol geword as sy voorganger. Roxette het net o, ja, jylle 19 sal ek sê, uh, Britse top 40 treffers in verskye Amerikaanse Bad 100s behaal, waaronder 4 Amerikaanse nummer 1 met The Look, Listen to Your Heart, It Must Have Been Love, daar is die liekie nou, uh, It Must Have Been Love, en Joyride. Ander treffers het uit in A Dangerous, Fading, Like a Flower, Spend My Time, How Do You Do, en Sleeping in My Car. Ons luister na Roxette en It Must Have Been Love. Dis wat het moes wees. As jy verskoning soek, blame it on the love. Kom hier. Nou, dit was toe Roxanne gewees, en, uh, of Roxette, sorry, Roxanne, Roxette, um, ja, dier die jare is dit een van die meer moderne kunstenaars wat aan my gegroeid het, uh, in die tyd wat sy eindelijk populair was, was sy nie een van my gunsteling gewees nie, ek het so later jare, uh, kom ons maak het die laaste 6 jaar, het sy aan my beginne groei, en, uh, wat ek haar aanvaarbaar vind en van haar muziek ook speel. En uh, ja, ek sien Annikie, Annikie Forrie, daar van Port Elizabeth, jy is ook nou ingeskakel, jy sê jy luister saam, ek hoop jy genie die program, dank jylle jy ingeskakel is, en uh, ja, daar is nog so bykie meer as een uur, uur en een half oor, uh, wat ons uh, gaan uitsaai. Ehm, um, Ok, Vicky Leandros is volgende op die draaitafel en sy is geboor in Griekenland en haar pa was ook een baie beroemde komponist, een muzikant en een sanger. Uh, sy naam was uh, Leandros Papatenasios. Vandaag sing Vicky Leandros vir ons een van die liekies of twee van die liekies wat eindelijk dier uh, die ander Griek die Griekse man Demis Roussos dier hom bekend gemaakt is en al twee die liedjes uh, eh, kom uit sy kraal uit sal mens het sê die een is A Dreams of Good Friends ou, ou, alhoewel nee, dit is wie kies in he en die ander een is Goodbye My Love Goodbye ons luister na daar die twee lekker luister Dreams are good friends When you love see. goodbye, Vicky Leandros, sy stele liekie daar van Demis Roussos, en dan sing sy dit vir ons, en uh, ja, al twee die, wel nee, die ander een, Dreams are good friends, is waarna ons geluister het, van Vicky Leandros. Ok, nou kom ons, dit is, uh, eindelijk uh, al een bykie la daarvoor, maar uh, funny spot, ons het nog nie funny spot gehad vandag nie, want ons het om nou, hier kom hy, en dit is een wat al voorheen op was, daar is so min nieuws, wat ek uh, moet maar elke kort kort uh, soek na die een wat ek die langste terug gespeel het en om maar weer speel. Uh, partij van hulle het julle al gehoor, as jy op die dag geluister het, maar ach, as hy snaaks was toe, is hy nog net so snaaks vandag. So, ek hoop julle geniet die funny spot. Uh, die ou wie sin ons vandag kies is weer Bob Newhart. Hy is George Robert Newhart, geboore 5 September 1929, is een Amerikaanse stand-up comedian en acteur genoteer vir sy deadpan en effens stammelende afleverings. Julle sal, die wat om gereeld kyk, sal precies weet wat ek van praat as ek, as ek om so klassificeer of uh, beskryf. Newhart het in 1960 bekend geword toe sy album van die komische monoloog The Button Down Mind of Bob Newhart een wereldwee topverkoper geword het en in sommer een van die billboard popalbum kaarte bereik het. Dit bly die twintigste topverkopende komedie album in die geskiednis. Die opvolgalbum The Button Down Mind Strikes Back was eh, ook een sukses en die twee albums het die billboard nummer 1 en nummer 2 plekke gelijktijdig gehou ook op een stadium. Ok, ons uh, luister na Bob Nieuwhard, uh, eh, die, die, die titel van vandagse story wat hy ons gaan vertel is Introducing Tobacco. Nou, hier moet julle net in gedachte hou dat daar was een tyd wat die mensdom nie geweet het van tabak nie. En wat maak jy met tabak? Die klompie blare. Jy weet, is in door die era uh, of tyd wat hy nou hier beskryf van hierdie ou wat achtergekom het. Jy kan het rook en sovoorts. Kom ons luister, Bob Newhart. Nou probeer hy sy product verkoop aan die wereld. Milestones are never really, are never really right away. It takes, uh, well, 50, 60 years before people realize what a achievement it is. Like, um, take for instance tobacco and uh, the discovery of tobacco. It was discovered by Sir Walter Raleigh, you know, and he sent it over to England from the colonies. And uh, it seems to me the uses of tobacco aren't obvious right off the bat, you know. And I imagine a phone conversation between Sir Walter Raleigh and the head of the West Indies Company in, in England uh, explaining about the shipment of tobacco that he had just sent over. I, I think it would go something like this. Yeah, who, who is it, Murray? Sir Walter Raleigh from the colony. Oh, uh, yeah, yeah, put him on, will you? Uh, uh, Harry? Yeah, you want to pick up the <laughs> extension? It's, uh, it's Nutty Wall again. <laughs> hi, hi, Walt, baby. How are you, guy? How's, how's everything going? I oh, think things are fine here, Walt. Did we get the what? Uh, the boatload of turkeys. Yeah, they, they arrived fine, Walt. Uh-huh. Uh, as a matter of fact, they're, uh, they're still here, Walt. Uh, they're, they're, wandering all over London, as a matter of fact. Uh, see, that's, uh, that's an American holiday, Walt. Uh-huh. uh-huh. Uh, but well, what is it this time, Walt? You, you got another winner for us, uh, do you? tobacco. <laughs> What's tobacco, Walt? It, it's a kind of leaf. And you bought 80 tons of it. Uh, let me get this straight now, Walt. You, you bought 80 tons of leaves? this, uh, this may come as kind of a surprise to you, Walt, but uh, uh come fall in England here, we're kind of up to our. Uh, it isn't that kind of leaf. Uh, what, what is it? A, a, special food of some kind, is it, Walt? Not exactly. It has a lot of different uses. Well, like, what are some of the uses, Walt? Are, are you saying snuff, Walt? What's, what's snuff? You, you take a pinch of tobacco. <laughs> and you shove it up your nose. <laughs> and it makes you sneeze, huh? <laughs> I, I imagine it would, Wal. yeah. See, <laughs> uh, goldenrod seems to do it pretty well over here. <laughs> it, it has some other uses, though. You, you can chew it or put it in a pipe or, or you can shred it up and put it on a piece of paper and <laughs> roll it up. <laughs> don't, don't tell me, Walt. Don't, don't tell me. <laughs> you, you stick it in your ear, right, Walt? <laughs> all, all between your lips. Well, <laughs> then, then what do you do to it? Well, <laughs> you set fire to it, Walla. then, then, what do you do, Walla? You inhale the smoke. Uh-huh. <laughs> you know what? It seems offhand like you can stand in front of your fireplace and have the same thing going for you, you know? <laughs> See, Walt, uh, we've been a little worried about you, you know? <laughs> Ever since you put your, your, your cape down over that mud, you know? See, Walt, I, I think you're going to have kind of a tough time uh, uh, selling people on sticking burning leaves in their mouth. You, it's going very big over there, is it? What, what's the matter, Walt? You spilt your what? Your coffee. What's, what's coffee, Walt? <laughs> that's, that's a drink you make out of beans, huh? <laughs> that, that's going over very big there, too, is it? A lot of people have the coffee right after their first cigarette in the morning. Huh? Is that what you call a burning leaves, Walt? Cigarettes? Uh-huh. I'll tell you what, Walt. Why don't you send us a boatload of those beans, too? if you can talk people into putting those burning leaves in their mouth, they got to go for those beans, Walt. <laughs> Listen, Walt. Don't call us, we'll call you. Right, Walt. Come on, come on. Ja, jy moet 'n bietjie explaining om te doen en ek weet nie Eh, dit klink nie vir my as jy die attitude het wat Bob Newhart daar vertoon, dat hy makkelike deurbraak gaan maak nie. Nou ja, nou wonder ek net hoe die ou die mense konwins. Hy het hulle een een gevat in een eh, vatte trek in my pijp, jy weet. Ja, mens wonder. Ok, ons gaan aan met die muziek. Dit is een muziekprogram hierdie en uh, ons is nou by die prachtige dame uh, wat net so baie mooi sing ook, en haar naam is Chantal, Chantal van Lee, en dit is natuurlijk die, uh, haar verhoognaam is natuurlijk Dana Hooner. Sy is geboor op Hasselt op 10 februari 1965, Uh, eh, sy is een Belgische sangeres wat vooral bekend is in Vlaanderen, Zuid-Afrika en Nederland ons luister na haar, sy sing vir ons twee liekies vandag, en die liekies is, die eerste ene gaan wees, ek hou van jou, sê sy, sy vir my natuurlijk, ja, uh, sy sing direct vir my, sy sê sy, sy hou van my, en dan, die een daarna, 7 Reenboe, daarna wonder. MUZIEK Ik hou van jou Alleen van jou Ik kan So prachtig, hierdie tweede ene, die sewe reenboog. Ek hou van die inleiding met die doodelsakke. En dan ook die, is het een Nederlandse accent of is het een Belgische accent wat Dana Hooner daar het. Dis prachtig, al twee die liekies. Ok, Dave die Mekentition, wat, wie is die hele spul? Uh, die groep, eh, uh, uh, eh, de debiet album You Know What I Want. Hy reis van die vierde posiesie op die Engelse top 20 in 1966, waarna hulle nog uh, ander treffers oplever, maar uh, die beste op die Billboard VSA behaal hulle Likie uh, Zabedak um, ehm, slechts die 52ste posiesie. Dave D. Dozie McIntish hulle doen vandag vir ons um, ehm, Bandit. Hierdie was groote vir hulle gewees. En uh, vooral in Zuid-Afrika. Ek weet, hy was op al die partijkies. Het ons omgespeel. Bandit. Bandit. ringing in the chapel just over the hill. They're ringing for the wedding my best friend Bill. For he'll wed the girl I love and I'd rather die. But to live I've got to choose. For I've lost her and I've lost a friend. But there's one thing I'll never lose. And that's the way she'd come to me and say, I love you. shy sort of way, I can even hear her now. Just like she was here today. For she said she had always loved me, and she'd always be good and true. Yes, that's the one thing I'll never forget. The way she would come to me, and I can still hear her say. Nou sê, daar onderbreek ek nou weer, want ek het besef of ek het achtergekom dat my vorige aankondiging van Lucille Staarse liekies het nie deurgegaan nie, uh, want uh, toe ek, uh, wel, toe ek hulle beginne speel, toe kyk ek, toe sien ek, uh, uh, daar is geen streaming op enige van die kanale nie, so ek neem aan, hy was nie aangewees die, die mic, toe ek gepraat het net nou, oor Lucille Staarse, gebore 13 Mei uh, op 1938, Canadese Franco Manitopan, uh, Britse Colombiaanse sangeres, lekkieskryfster en die bekendst, uh, beste bekend vir haar treffer solo uit 1964, Quant le soleil de bonjour uh, au montagus. Ok, en dit beteken maar net The French Song dit klink beter as sy dit so stel. En toe het ek aangekondig dat sy sê vir my, sy sing vir my die liekie I Love You. En toe eh, het sy, ons het nou net geluister na hom, toe kom daar een uh, oud tussen in en hy sê, uh, jy weet dankie dat sy vir hom sê, uh, she loves him. Nou waar kruip hy uit? Sy het vir my gesing. Uh, en dan is daar nog een liekie wat ons van haar gaan luister, Lucille Star en die tweede een wat sy vir ons gaan sing, sy sê vir my, send me no roses, geniet.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 I read your card, then a million tears begin. maar sy, daar het ons nou al twee van Lucille Star sy likies ingekry op die draaitafel is hier die ene dit word gesing dier um, ehm, die Fireballs en dit bereik nummer 9 posiesie op die Billboard Hot 100 in 1968 was ook een baie gewilde ene uh, in ons klas gewees uh, elke plaasparty het ons a bottle of wine van the fireballs het ons op die draaitafel gehad. Hier is hy. MUZIEK Through the Vine, Let Me Go Home and Start Over, Fireballs. Ok, um, ons kyk, wie het ons nou hier so? Die groepse stichter en de facto leier, John Phillips. Hy was in 1935 gebore en hy was een bykie ouwer as die meeste van die gemiddelde kunstenaars in die middel van die laat 1960s as, wat, as eh, rocksterre opgetreed. Hulle muziek was gebouw rondom stralende harmonie en solide elektrische stichtings. Die mama's en papa's doen vandag vir ons een eh, groot treffer van hulle en dit is Monday, Monday. Ja, hulle sê altyd Monday is the blue Mondays en dit is die slechte dag uh, hierdie week maandag, ek dink ons het maandag ook een vakantiedag. Ja, as vandag af is, een lang naweek, vrijdag af en maandag af, uh, wel vir die mense wat werk. Ons pensioen uh, trekkers, ons kom het nie eens achter nie. Ons pensioneer elke dag, so ons krij nooit af daar nie. Mamas en papas, Monday, Monday. Monday, Monday, so good to me. Monday morning. Every other day. Every other day. Every other day of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes. day. Bada, bada, bada, dit is die mamas en papas. Monday, Monday, is die liekie sy naam. <clears throat> Ons bly op Suid-Afrikaanse uh, soil, sal hy my sê. Um, die Suid-Afrikaanse groep het in 1964 ontstaan en was aanvankelijk bekend as de Nevadas en toe het hulle later as die zombies opgetreed en dit was voordat Dennis Lynn by hulle aangesluit het, en hulle is van toe af bekend as Four Jackson and Jill. Um, ehm, hulle eerste plaaslike groot treffer was natuurlijk Timothy, met Master Jack, uh, het hulle gestuig tot die 18e posiesie op die Amerikaanse billboard Hot 100. Ok, ons luister na Four Jackson and Jill, en vooral, dit is nou Dennis Lynn, wat vir hulle sing, ehm, um, haar twee liekies eh, is al twee Afrikaanse liekies en die eerste ene is Kiri Hei Kiri Ho en direct daarna die Tsitsikama Wout al twee van die prachtige Dennis Lynn Vannacht gaan ek een toerboot krijg bly. Hier in my liefdes kring, die kat die dood en die boeghoek blaas, al in die pot rinkin. A toverwoord en dit is klaar, a woord wat nou Lynn en die uh, Four Jacks in the Jail. Uh, sy was eindelijk een lekker bok voor sports, soos ek sien op baie van die video's wat sy op, optree. Uh, so hou, hou van so een uh, grap hier tussenin, uh, elke kort kort. Ok, uh, wie is nou op die draaitafel? Jene Demis, Demis Roussos. Uh, nou, sy familie was al vir twee generaties lang, het hulle in Egypte gewoon toe Artemios Venturus Roussus op 15 juni 1946 in Alexandria gebore is. Die groot keerpunt van sy mensikale loobaan was sy ontmoeting met Vangelis Papatanasio, het ons nie net nou gesê dit was um, Lucille sy pa gewees, Papa Tenasio. Ek is seker, ons het net al nou iets genoem van hom. Maar in elk geval, in die somer van 1966, waarna daar een paar ontmoetings van Vangelis plaasgevind het, hy het gauw besef dat een suksesvolle loopbaan net buiten sy land moendlik was, en waarschijnlijk uh, wat sy grootste treffer liekie, My Friend the Wind, um, was toe sy grootste liekie, ja natuurlijk. Uh, ons luister vandag na Demis Roussos en hy bring vir ons twee van sy vele treffers uh, en soos ek sê, ons het net nou gehoor toe Lucille Star of Vicky Leandros ook van sy liekies gesing het. Uh, Red Rose Café luister ons nou na en The Lovely Lady of Arcadia is die twee wat hy nou vir ons bring. They come from the farm and the factories too. They all soon forget who they are. The cares of the day are all soon washed away as they sit on a stool at the bar. The girl with green eyes in the Rolling Stone shirt doesn't look like she works on the land. The man on the end is a very good friend of a man who sells cars second hand. Down at the Red Rose Cafe in the harbor, there by the port just outside Amsterdam. Everyone shares in all the songs and the laughter. they try not to speak about trade. The poet won't write any verses tonight, but he may sing the sweet serenade. The gray-haired old man at the piano will play any song that you're wanting to hear. That pretty young thing doesn't know how to sing, but the customers give her a cheer. down. Everyone shares in all the songs and the laughter. Everyone there is so happy to be there. Outside in the real world, the race is still on. It's all gone, just a little bit mad. In circles we go and so it's good to know of a place where good times can be had. So pull up a chair and forget about life. That's a good thing to do now and then. If you like it here, then I have an idea. Tomorrow let's all meet again. Demis Roussos met twee van die liekies, Red Rose Café en dan Lovely Lady of Arcadia. Je weet, eh, ek sien nie so in die um, ehm, archiewe of in die beskrywings dan van die kunstenaars en hulle achievements en al die, dat die eindste Demis Roussos word um, beskou as een seks symbool. Die meisies was mal oor hom geweest met sy uh, kaftan en uh, sy ja, uh, baard en sovoorts. Uh, is iets wat ek myself nou vrachtig nie kan indink, dat hy so gewild dan vir daar die rede kan wees onder die dames nie. Maar in elk geval, ons stap aan en ons kom nou by ene, um, wel die liekie is gecomponeer dier Chip Taylor, wat daarop gesê het, ek het Angel of the Morning geskryf nadat ek Rolling Stones likkie Ruby Tuesday op die motorradio gehoor het terwyl ek in New York was om uh, eh, daar die soort passie vast te vang. Angel of the Morning is oorspronkelijk aan Connie Francis aangebied, maar sy het van die hand gewys omdat sy gedink het dit, uh, dat die, uh, die lyrische boodskap van liefdesverhouding te riskant was vir haar beeld en toe het eh, Juice Newton dit natuurlijk aanvaar en een groot treffer vir haar geword. Ons luister daarna. Juice Newton, Angel of the Morning. your heart. There's no need to take a stand, for it was I who chose to start. Angel of the Morning, dier Juice Newton, daar gesing. Ok, um, ek sien Louisa Einsmeier daar van Kroonstad, jy is ook ingeskakeld en jy sê, jy hou van vandag sy muziekluis. Jy sê, is weer prachtige muziek wat ons na van, luister vandag. Ek splei julle geniet het. En uh, ja, uh, eh, julle is een van die min mense wat uh, eh, uh, iwers heen gaan die naweek. Ek sien, is baie, baie stol vandag op die groep uh, so, ek neem maar aan, die mense het gaan travel in die buitenland, of nie, nie in die buitenland nie, op die vakantiewoorde enzovoorts, vir een lekker wegbreek, lang naweek. Oeh, met die petrolprijs dees daar en so aan, is het eindelijk verbaasend, hoe bezig die pad is. Right, ons stap aan, ons kom nou by die Likie se naam Sea of Heartbreak. Likie geskryf dier Paul Hampton en Hull Davids en opgeneem dier Don Gibson in 1961. Die lied beskryf die gevoelens van een verloore liefde en vergelijk met die verloore in, uh, met een metaforische see van intense hartseer, emosie. Die opname wat ons nou luister is dier Don Gibson. Thank you. of a heart have a heart Don Gibson, Sea of Heartbreak. Nou ja, ons is sien nie so Letty, sy is ook ingeskakel vanmiddag, <clears throat> sy het nou net aangekondig, dat groete vir my pa, Henny, uh, dit is nou Henny Wewees, daar van Western Area, ma Grita, sister Lena, en vir amal wat saamluister. Die muziek is prachtig, mooi weer vandag, hier uh, en dankie vir die moeite om die program op te stel. Uh, dankie Letty, ek is blij jylle is ingeskakeld en uh, dat jylle die muziek geniet. En ja, ons is amper, amper klaar. Ons is op die tweede, derde, laaste plaat en, uh, maar ek weet jylle luister, die is daar gereeld, uh, sonder om um, enige aankondigings te maak. Um, so, kom ons stap aan en nou kom ons een by een van my ginsling dames sy het een van die sterkste stemme in vrouwelike um, sang wat ek ken en ons praat van Petula Clark 1964 was sy een reese treffer in Frankrijk maar hulle sê die 60s was bezig om rondom haar te gebeur en uh, sy was nie deel daarvan nie die muziekproducent van Pi Records, Tony Hatch, het het ook goed besef en gevolgelik vir Petula Clark in Parijs, dus in Frankrijk, gaan sien en voorgestel dat sy weer iets in Engels moet sing om een hupsoot aan haar loobaan te gee. Sy het direct daarna die liekie Downtown opgeneem en haar gewildheid het dadelijk weer gestuig. Ons luister na Petula Clark en sy gaan vir ons twee liekies bring, die eerste ene is Solitaire, ek dink wat is die ouse naam um, Dave Mills, sy nie die mannelike sanger wat Solitaire ook syng nie, en dan die ander een wat Petula Clark vir ons bring, I Know a Place van 1965, ons luister na die twee, hier kom sy. There was a man, a lonely man, who lost his love through his indifference. Yeah. them out again. you like, well, I'll tell you. the beat is the greatest. I know a place, sê Petula Clark, en het klink vir my, dis die plek om te wees, waar die muziek hard is, en waar dinge gebeur, ne? Ok, ek het nou van Henny ook boodskap geontvang, hy sê, Letty is inderdaad reg, goeiemiddag, baie dankie vir die prachtige muziek, en weer eens een wenner, geseende paas na week aan, uh, wel, uh, aan myself en die gardes, en dan natuurlijk al die ander luisteraars ook. En uh, ja, um, ons is uh, op die tweede of derde laatste plaat hier so en ek hoop julle geniet die laatste twee of drie. En as daar iemand is wat belangstel om die, um, uh, wat noem is dit, die potgooi van die program te kry elke vrijdag, ek is nie synig nie, ek uh, sal hom vir julle aflaai en ek sal hom vir julle stuur, uh, ek meen ek laai hem in elk geval af, so hy is op die archiewe. Um, ehm, ons gaan nou luister na wie? To to to to to It's only make believe. Likkie wat geskryf is dier Jack Nance en uh, die Amerikaanse country muziek kunstenaar Conway Twitty en is vervaardig dier Jim Vanau van MGM Records en wat in juli 1958 dier Twitty uitgegee is. Ons luister na Glenn Campbell's geweergawe en die liekie is It's only make believe. Dis nie waar nie. Dit is maar net skyn. People see so They think you really care But myself I can't deceive I know it's only make believe. My one and only prayer is that someday you liekie daar dier Glenn Campbell, It's Only Make Believe. Iets wat min of meer in die lijn val, wat is daar een van, uh, eh, ach, paper roses, is ook nie waar nie, dis papier roose, dit, uh, jy weet, um, Marie Osborne, wat daar een is sing, en dan het, uh, ja, in elk geval, Ok, ek uh, wil hierdie ene graag inpas voor ons klaar maak, so ek speel vannig een van Scullywag en, en dit is uh, wel uh, I know you are scared Kom ons luister nou I could look at it for hours peaceful Andy. I know she's the one who makes my soul complete. I know it. My do. Daar sê, dit is tyd vir my om te sê goodbye. Ek gaan uitspeel met twee liekies sommer, net uh, eh, om daar twee liekies nog oor is, om uit te speel mee. En uh, dan uh, Albert, daar van Velddrif, uh, ek sien jy is ook ingeskakel en jy vraag oor my welstand. Nou ja, wacht, kom ek so kort as moendlik vir jou sê, uh, die onderste twee ribbes van my, ek voel hulle is gebreek, hulle is beslist gebreek, ek voel hulle skier tegen mekaar, jy weet as ek beweeg en dan voel ek klik, klik, klik, klik, klik, klik soos hulle tegen mekaar, en dit is een, eh, een, eh, nog hulle pijnvoele story, maar ek het nou pijnpillig, maar ek wil hulle nie drink nie, want dit maak my loomrig en vaak, en dan kom ek nie daarby uit om my programme op te stel en gereed te kry vir uitsending nie, want ek wil net slaap, ek kom sit hier voor die rekenaar, dan sak my kop so na, ek kan nie slaap, as ek weer wakker word en doen ek nog die volgende stap, en dan sak ek weer. So ek het die pille nou heeltemaal uitgeloos, ek eh, die negende uh, van hierdie maand is my kardioloog, my hartdokter, is hy nou weer terug, dan sal hy vir my kan opcheck, die val van my, uh, wat het het gedoen aan die uh, operatie wat ek gehad het, die uh, hartbedrading en al die type voeters, die stamp was aan die kant as wat die operatie was. So ek hoop nie, hy het nou weer van die bedrading uitgetrek of wat nie, uh, ek sal dan eers kan uitvind, want my dokter is nie beskikbaar op die oomlik nie. En uh, ja, en, om nou Janusburg toe te, te, te rij om weer dit uit te vind is, uh, is een lang story. So ek sal maar liefst te wacht, laat my dokter Jan Kimberley weer terug is op sy pos, dan kan hy my net op die eh, piep piep machienkie sit en net kyk of my hart nog recht klop en dan sal ek hoor by hom wat hy voor kan stel vir hier die ribbes van my wat so pijnlik is. Uh, eh, andersens, ja, ons leef van dag to dag en uh, ek gaan uitspeel met, oh, dankie dat jy gevra het in elke geval vir jou belangstelling en dit is my antwoord daarop. Otis Redding is een van die twee wat ek nou gaan speel en kom ons maak jy ander ene maar ja, Elvis Presley. Elvis Presley sing Are You Lonesome Tonight? En dan dit finaal Sitting on the Dock of the Bay van Otis Redding. Lekker naweek vir julle verder, een geseende paas naweek vir julle, en as jylle iwers heen rui, rui versichtig, kyk uit, moet nie, wat jylle down drink and drive, alhoewel iemand sê vir my, uh, petrol is nou, um, baie dierder is drank, so drink, don't drive. <laughs> ja, sit maar by die huis, en uh, jy kan nie bekostig om weg te gaan nie. Uh, lekker naweek vir jylle verder. Bye for now. Hier is Elvis en houd redding. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight?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 Ek glo hy het iets geschedule eh, uh, vir hom om uh, op die lucht te wees en uh, dan op, uh, dit is op radio Eendrag, ach, uh, radio, uh, Ramkat radio, op radio Eendrag, denk ek, uh, um, ehm, DJ, DJ, Chris, hy is om 7 hier, is hy op met sy gooi milies, wat boermuziek is, lekker voete jik boermuziek sê hy, met uh, die uh, um, potgooi wat morgen, 12 uur, morgenmiddag, ook weer uitgesaai sal word. So, jylle kan vanavond een van daar die twee luister, en dan eh, morgen sommer die potgooi ook weer luister uh, lekker aan vir julle, hier is die laaste die kie, Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. Sitting in the morning sun I'll be sitting when the evening comes Watching the ships rolling in roll away again. I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia headed for the Frisco Bay. Cause I've got nothing to live for. Look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay look like nothing's gonna change. Everything seems to stay the same. I can't do what ten people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, for two thousand miles I roam just to make the dark my home. Now I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, I'm wasting time.